Njega hvalimo, njega pomoći, oprosta i uputu tražimo. Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo zla naših duša i zla naših dijela. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen i nikoga u zablu ne može odvesti. A koga on azze wa žel postavi u zabludu taj nikada pravog puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koji zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskim govorom jasnom uputom da je izdigne za svih ostalih vjera pa makar to bilo krivo mušicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u slučenim ajetima u prevodu glasi Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore je stvari po dinicu novotarije. Stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatre da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. Draga braćo, meni je drago, alhamdulillah, rabbil alemin, da u ovako kratkom vremenu se ovoliki broj braće saberi na džuma namazu, to je dokaz da i u ovome gradu, alhamdulillah, kucaju muminska srca i da ima ljudi koji vole Allaha subhanahu wa ta'ala, da ima mu'mina čija srca kucaju za Allahov din, da ima ljudi koji vole sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je uspjeh, braćo, Allahu subhanahu wa ta'ala, da se zahvalimo na tome, jer na ovim prostorima su 50, 60 i evo 70 godina, braćo, hodali komunisti prokleti i pronosili ovde ateističko uvjeđenje, ideologiju na uzbillahi ta'ala, da nema Allaha nikako. Drugi pronose ideje da je Allah subhanahu wa ta'ala kaže na svakom mjestu. Treći pronose ideje da je moguće da preko dede iz kabura pozivaš Allaha i da će ti primiti dovu. I Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti odabrao generaciju koja je došla ovdje i svjedoči da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša, da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar nebesa i zemlje, da je Allah azze wa džel taj koji zaslužuje jedino da mu se ibadet čini, i da se to čini onako kako je činio njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo, braćo, počašćeni time što smo doživjeli, braćo, ovaj moment. Moment kada možeš da sjediš u ehli sunnetskom mescidu, a to su najlegalniji mescidi na zemaljskoj kuli, braćo. Da sjediš u tom mescidu i slušao sam bimbera riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, da slušaš riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam i da doživiš vrijeme da sa mimbera slušaš braćo istiniti govor, da slušaš govor oni koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne pozivaju u novotarije, ne pozivaju u sufizam, ne pozivaju u šizam i u stranačke ideologije, ne pozivaju u stranke, nego pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dokaz tome jeste isto obraćao i ovo, pogledajte sada koji se mesčid u ovome gradu prati. Prati će ovaj mesčid. Koji će mesčid pratiti su Zenici, prati će mesčid u Travničkoj ulici i tako dalje. Zašto? Zato što se sa tim imbera, braću, govori istina. A pogledajte čime nas je Allah Azzevađel zadužio, braću. Ko se popne na ovaj imber ima da govori istinu ili neka se ne penji. Ima da govori ono što Allah uzvišten je objavio i ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio i govorio ili neka ne prilazi ovamo pa ćemo vidjeti ko stoji tamo na minberima a ko stoji ovdje pogledajte što kaže Allah azza wa jalla u proučenom ajetu ja i halladina amanu taqullah ovi koji vjerujete bojite se Allaha subhanahu wa taala onaj ko se boji Allaha azza wa jalla ne došao ovdje braćo Onaj ko strahuje da prema Allahu bude nepokoran, on se boji pa kaže idem da pomognem Allahu din. Kulu kaulen sedida. I govorite istinski, tečan, jasan, potvrdan, čvrst govor. A najbolji govor je Allahov govor. A šta nama, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala daje za uzvrat ovome svemu, braćo? يغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Allah subhanahu wa ta'ala će vam popraviti vaše stanje. Onaj ko dođe i pomogne Allahov din, Allah će mu popraviti njegovo stanje i oprostit će mu grijehe, pazi ovo. Znači, nama treba ovo, braću. Ono jute illahe wa rasulahu faqad faze fauza na abdima. A onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi sallam, taj će postići pravi uspjeh. Istinski uspjeh, braćo, leži ovdje. Istinski uspjeh leži od onih koji uzimaju vjeru iz Korana i sunneta Najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa koja leži i koja se uzima jeste od poslanika sallallahu alaihi sallam zato što se uzimo iz glavnog izvora šarijata ko to je El Kur'an. Pogledajte Allah subhanahu wa ta'ala kaže se zbillah. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا zaista ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i donosi radosne vijesti onima koji vjeruju i čine dobra djela da ih čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala velika nagrada. Šta nama treba Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo? Treba nam od Allaha azze wa velika nagrada i treba nam inša Allah džennet koji Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za one robove koji njemu uzvišenom samo budu činili ibadet. Zašto ovo sve, braće, na početku govorimo? Zato što ima puno prigovora od onih koji dan danas dovode u pitanje džume ehli sunnetskih mescida. Pa ćemo malo da zavirimo šta ima na njihovim džumama. Pa da vidite šta se tamo govori, a šta se ovdje govori. Ja sam svojim ušima slušao i svojim očima gledao hatiba u zenci koji ovako kare sa mimbera, braću. Danas ćemo, kaže, govoriti o Allahovom evliji da znate, kaže Allah, vam je Evlija čovjek koji ima svijet na dlanu i zna sve šta se dešava na čitavoj zemaljskoj kugli. Kaže, zna sa šta radi Bush u Americi. Na uzvi da. Mi se Allahu utječemo od takvog vjerovanja, od takvih Evlija i od takvog akideta. Druge prilike isti imam. Kaže ovako, braću, vidio sam svog jednog dobrog prijatelja, pa mu kaže, nisam se vidio prošloga petka gdje si klanio džumu. Kaže, klanjao sam u Bejtul Ma'muru. Ja uzu bih zaista. Išao on u nebesku u Kjavu da klanja džumu i vratio se. Gdje je klanjao džumu Ebu Bekir radijallahu an? Klanjao u Medini. Gdje je klanjao Omer radijallahu an? Klanjao u Medini u Mekki. Prenosi liko da je jedan od ashaba radijallahu an bio u Bejtul Ma'muru? Nije. Ko je bio u Bejtul Ma'muru? Bili ljudi koji danas ne znaju o Allahu subhanahu wa ta'ala Ništa ljudi koji se ismijavaju sa vjerom, ljudi koji se rugaju Allahovom dinu. I on dođe i pita, da li je sahih, kada je vaša džuma? Je li ova džuma sahih? Je li sahih džuma u kojem si hirbaz odgovori sa mimbara, javno poziva u sihr? Poziva u rugovanje šeitam, lanetullahi alaih. Poziva u griješenje prema Allahu, azzavadjel, javno. Obmanjuje muslimane, plečka muslimane i stoji na mimbaru. Sljedeći primjer u Sarajevu, braća kažu, sjedili na džumi dvojica, trojica braći. Kaže, imam sam mimbera, pogledajte ovih dole, kaže, isti su popovi. Ruga se sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Braća, to je najveći odlikni faka da mrziš ono sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Al mi Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo koji nas je počastio da smo doživjeli dan u kome možeš da govoriš istinu, u kome možeš da govoriš o Allahu subhanahu wa ta'ala javno, u kome možeš da se boriš za istinu, u kome možeš da pozivaš u islam javno i da stojiš na braniku čvrst i ustrajan na Allahovom putu zato što si ubijeđen braćo u to. Zato kažemo najbolja mjesta na kome se danas robuje Allahu subhanahu wa ta'ala braćo pod broj jedan su Allahove kuće, I oni koji izlaze iz Allahovi kuća jesu muđajdi koji danas bdiju na Allahovom putu i drže oružje u borbi na Allahovom putu da Allahova riječ bude gornja. Jesu li ovi njih ostavili na miru? Ni njih ne ostavljaju na miru. Nego kažu svašta od najružnijih stvari koje iznose o muđajdima u Afganistanu, u Iraku, u Čečeniji, u Jemenu, u Somaliji i ovdje u Bosni najružnije stvari govore. Zašto? Zato što unutra nisu sadili ispravna akivet u srce nemaju ispravno pojmanje o vjerovanju, nemaju ispravnog tevhida u svojim prsima. A mi u danas, u ovome vremenu, braćo, najviše se zalažemo da se ovome narodu dostavi istina i da Allah subhanahu wa ta'ala robuje onako kako je on uzvišen i zadovoljan i onako kako njemu dolikuje. Mi ne možemo, braćo, ni u ovim mesinima ustrajati ako budemo radili stvari koje nije radio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ako se mi budemo neuzbila i tala i smijavali i izigravali sa nekim stvarima i ovim mesinima će doći sutra kraj. Međutim, ovdje trebaju ustrajni Allahovi robovi. Trebaju lavovi islama koji su spremni sutra vraćo. Kada sa mimbera upućene budu riječi hajjad al džihad, dođite u borbu na Allahovom putu i kad se sablja izvuče da svi ustanu i kažu odazivamo se da su spremni da svoju krv proliju na Allahovom putu, da su spremni da dadne život na Allahovom putu, da im metak potraši na Allahovom putu. Uloga naših da jeste, braće, da se odgoje iskreni Allahovi robovi, koji će biti predvodnici ovome narodu, koji će biti predvodnici umetu na ovim prostorima, koji će sutra biti mendanđije nevjernicima na bojnom polju, braćo. Oni nas praći, i šalju špijunske službe samo zato da smo mi jedine mejdanđi u ovoj zemlji koji se mogu suprostaviti njima. I molim Allah da nas poživi na tome i da nam podari se hadet na njegovom uzvišenom putu. To su naše želje. Kad ćete čuti ovakve riječi za tim imbera? Od ljudi koji su spavali čitav rat, od ljudi koji 15 godina nakon rata spavaju i drimaju i smijavaju se sa islamom i sa nikavom i sa bradom i dan danas im krivo se Allah azze ođel iz svojih neizvjerni riznica spustio obskrbu braći, ako i 99% možda posto ne radi. Nego im Allah obskrbu daje svojih neizvjernih riznica i ima krivo, kaže, imaju primanje. Imamo mi primanje kad dignemo ruke Allahu azzeveđel i kažemo Allahu merzukna, Allahu merzukna, Allahu ti nas obskrbi. Mi u fazliki svojih neizmjernih blagoda, to je naša obskrba i to su naši računi. A Allah subhanahu wa ta'ala voli takve robove koji se u njega uzvišeno buzdaju, koji se nadaju njegovoj uzvišenoj pomoći braćom. Mi smo doživjeli u ovoj zemlji. Ko je pomogao nama ovdje kad su se svi nevjernici udružili? Čitav savez Evropa i čitava zemaljska kugla. Kogod je mogao da pomne da se zatre vjerovanje na ovim prostorima, pomogli su. Mi smo digli ruke Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta su drugi razli braćom? Jedni kažu, ne uzabila je tada, Amerika je Bog na zemlji. Jedni kažu da nije bilo Amerike, mi bi svi izginuli. Jedni kažu da nije bilo Amerike, ovdje rat nikad ne bi stao. Jedni kažu da nije bilo profeta Homeinija i Šija, kaže ovdje bi bilo tako i tako. Jedni kažu ovako, jedni su donijeli ovdje krst, jedni petokraku, jedni šestokraku i svi se pozivaju na to. Jedino su mumini iskreni muminski srca, digli ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i kažu Allahu men surna ala al-qawmi al Allahu naš ti nas pomoli protiv naroda koji ne vjeruje. I Allah subhanahu wa ta'ala nas je pomogao. Jer je uzvišen iz sebe obavezao, kaže se od bila, vokjana haqqan alina nasru mu'minin. Naša je obaveza da pomognemo mu'mine. I ko zanijeće ovu pobjedu, i ko zanijeće Allahovu pomoć, nek zna da je se kucarice od dina. Zašto? Zato što pripisuje moć i pomoć Ameriki prokletoj. Prikazuje moć i pomoć šijama prokletim. A zaboravi Allaha subhanahu wa ta'ala. I nekad u kraju kad ga spomenješ pa usta ti vjeruje živ bio. Kad i ja vjerujem u Allaha. Pa zašto hvališ druge? Znate li braću da su od dijela koje izvode čovjeka iz vjerovanja djela da ti reklamiraš nevjernike, da pomažeš nevjernike, da im pripisuješ sifate i osobina Allaha subhanahu wa ta'ala, to su djela kufra. za ne rade mnogi dan danas tako? I kažu čak ne uzubillahi ta'ala dok je Tito bio živ, svega sam imao, a sad kaže ne imam. Koda mu je ne uzubila božanstvo umrlo, jel de? Allah azze wa djel vječno živ, ispušta obskrbu i daje svojim robovima. Inna Allahe huwa razrafo zul kuvveti il metin. Allah je zaista onaj koji snažno obskrblje i daje ljudima. Pa vidjeli ste čovjeku kad mu Allah propiše infuziju da od obskrbe dobije, on je neće ljudi ga svežu da mora dobiti infuziju. I opet ljudi neću Allahove blagodati. Evo kaže da nije bilo ovi ili oni, a šta su donijeli ovi braćo? Amerikanci su donijeli krst, šije su donijeli prokletog homeinija, krstaši ovi ostali donijeli krst. Židovi donijeli jehudizam, donijeli šestokraku. Oni su to ovdje donijeli. Nije on došao da pomogne ovdje muslimanima. Nego je došao da ga izvede iz islama i da ga vrati u pagansko doba. Kad ovdje musliman je ništa znao osim komunizma. Jevo i dan danas da su opametili bošnjaci, braćo? Nisu. Opet su jeba dočekali vrijeme, krepo im Tito, Doće ko vrijeme, došao neki drugi Tito i opet su hrlom lete u stranke. I kažu, nema nama jedinstva, kaže, bez čega, reko kare, bez stranaka, a uzu bilda. Nema ti jedinstva da ne stjeniš ljude koji javno dižu prst protiv Allahovog šarijata. Ljude koji se javno bore protiv islama i muslimana. Zar takve da slijediš? Da slijediš pagane koji danas dan pozivaju komunizam? ali većina je bošnjaka braćo, tamo. Mi smo ovdje svjedoci da muslimani znaju šta je pravi put i da su svjesni ovaj mesi da je 200 metara dugom bi bio pun. Međutim, Allah samo zadar je nekoliko srca, desetina srca koja dođe da njega uzvišenog slave onako kako mu dolikuje. A jedni ne bi smijeli preko ovog praga prebaciti noge kad bi mu dao čitav ovaj grad. Ne smije da digne nogu strada od čega nevjernika. Zašto nema sigurnosti, nema tevhida istinog, istinskog u srcu svome? Vraća sigurnost robu na zemlji, da bi ustrajao na ovome putu i da bi bio ponosan i dostojanstven, mora da imaš čisti tevhid u Allaha subhanahu wa ta'ala. Tevhid čisti srce vjernika i dajemo pouzdanje u Allaha Azza wa Jal, dajemo sigurnost u obskrbu, dajemo sigurnost da ga brani od zuma i od nepravdi i ubijeđene da je Allah taj koji štiti i pomaže svoje robove. Allahu valiju ledina amenu i ohređuhu min al zulumat nur. Allah je zaštitnik vjernika, braću. Allah lično štiti one koji vjeruju. Koja vojska može povjeriti ljude koje štiti Allah subhanahu wa ta'ala? Nema vojske na zemlju koja će nas vladati Allahove iskreni robove. Pogledajte, zar nije Allah subhanahu wa ta'ala počasio braću u Afganistanu, da su osnovali šarijasku islamsku državu, da su nas zasnovali na Kur'anu i sunnetu. Pogledajte, umjesto da se muslimani raduju i da daju podršku tamo muslimanima, oni su javno ustali i pomogli nevjernike na uzbi Allah ta'ala se sruči šarijasku u Afganistanu. Kako doći sa ovakvim grijehom na sudnji dan? Čak su kontingenti vojske iz ove zemlje idu u Afganistan i Irak da se bore protiv islama i muslimana. Mladiće izvode iz vjere i stavljaju pod nevjerničku zastavu i na kraju iz neznanja svoga ili iz svoga kibura ući je dole da ga Allah pomogne. Kako će ga pomoći kad je u nevjerničkom odjelu, pod nevjerničkom zastavom, pod nevjerničkim ustavom, na nevjerničkoj kafi, na nevjerničkoj kuhinji i on kaže Allah sačuvaj mi djete. Djete se ovdje čuvaj na bojnom polju gdje se muslimani bore da Allahova riječ bude gornja. Ne čuva se djete na, nevjerničkom odjelu i pod njegovom zastavom nego Bošnjak ne zna jadnik, neće da čuje, a ovaj koji se zove njegov predstavnik, zabranjuje ove mimbere i meski da drži ga u mimberu koji njemu ti hirbazi govore šta je vjera i šta je din. Ko će njemu govoriti o dinu onaj koji zavodi Allahove robo i odraća i od pravog vjerovanja? Zar o dinu da govore i mami koji igraju utakmicu sa popovima, braću? Hoće li takva tumačiti din? ili će tumačiti din onaj koji drži sablju istukanu na Allahovom putu i čeka samo momenat kad će biti pozvan da provije krv na Allahovom putu. Zašto? Protiv onih koji se ustižu i hoće da unište vjerovanje na ovim prostorima. Za njih ima računa se, braćo, i mora se pripremati proti takvih. Oni će ove riječi uvijek shvataju kao teške, a lahko mu je otiš na utakmicu. Gdje mu je pozne na utakmici? Kamo mu je Kindija? Gdje mu je Apšam i Asija? Nema kad zato što ga čeka večera. Nema kad ni ovaj doktor i ovaj danas to kaže, brat, glavni imam poziva i kaže, dođite da razgovaramo. Vi ste osnovali džumu, jesmo, treba kaže da razgovarate sa mnom. A ta isti imam sjedi na čistim skupovima. Na skupovima neprijatelja Allaha, ađe ođeru. Čije su braće otvoreni neprijatelji Islama. Oni su se odružili u židovsko-kršćansko-šijsku koaliciju i svi zajedno se bore protiv islama i muslimana. U nje su namirili možda 70-80 hiljada ubijenih muslimana u Siriji. Nevjernici su u Afganistanu i Iraku ubili milion djece. Zbog nevjerničke torture i napada u Somaliji 600 hiljada muslimanske djece je gladno. U Čečeniji, braća, tamo vidjeli ste koliko ulažu napore i truda da očuvaju vjerovanje od napada nevjernika. U Afganistanu se braća protiv ti isti Rusa koji danas napadaju muslimane u Čečeniji. 17 godina braćo borili. I onda su nevjernici ponovo instalirali nekoga koji se zove Hamid, da ne bude više pero ili neko. Isti taj Hamid se danas bori protiv šarijata Allaha. Tako i ovdje oni kad su vidjeli da postoji skupina koja je spremna na Allahovom putu da oživi sunnet, da ispravno vjeruje, da se bori na Allahovom putu i da izađe na međan sa krstašima i nevjernicima. Oni su sad postavili neke druge ljude po muslimanskim imenima i da ti misliš da on tvoj, da si ti njegov i misli da ti tako uništi u glavi šta imaš od ispravne ideologija islamski. I onda kaže, ovaj kaže, baš, kad ga upitaš, klanja, ali kada ne klanja, pa kako će biti naš? Kad upitaš šta ima od šarijata, nema ništa. Svi se kunu u demokratiju, svi se kunu u Evropu, svi se kunu ono što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, ali vidjeli ste kako se zalažu i žestoko bore da očuvaju demokratiju na ovim prostorima, da očuvaju komunizam na ovim prostorima, da očuvaju šizam i da očuvaju sufizam i sve ono što je neispravno i sve ono što udaljava od pravoga puta. Ali kad se riješ tevhida ustali, I kad se zastava la ilaha illallah visoko uzdigne iznad svih sistema i parlamenta, onda vidite kako se usta otvaraju. Oni hoće klanjati. Pusti kaže, evo i mi klanjamo. Pa kaže, ko klanjaš kad tražiš pomoć od nevjernika? Pa kaže, i mi evo opet, kaže, imamo džume. Ima džuma, ali opet se rađuje sa nevjernicima. A bori se protiv onih koji uzdišu zastavu la ilaha illallah visoko ko je poslao da se napadne islamsko-šarijatsko selo u ovoj zemlji, braćo? Poslali su ovi koji za sebe tvrde da su muslimani. Oni su poslali tu tamo nesretne u policiju da napadne djecu od 5-6 godina da mu peri pušku u glavu. I ovdje dođe na izborima i kaže ja sam vaš. Tako nam Allaha nisi naš. Nisu svi oni koji njih slijede ne mogu biti naši. I ne smiju biti. Zašto? Zato što to suprotstavlja Allahovoj knjizi. Zato što oni glasaju za ono što je suprotno šerijatu. Zato što se oni bore proti puta na kome je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Sve mi ove braće stvari vidimo. Zato kažemo, braćo, počešćeli smo od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji nam je dao snage da oformimo ove mesčide, koji je dao uzvišeni snage da se zalažemo na oživljavanju sunneta njegova poslovika sallallahu alaihi wa sallam. I pogledajte, braće, šta znači pomoć Allahov din. Allah uzvišeni nas poziva, braćo, suratu Saf, kaže uzvišeni Estadbillah, Ja juhalladina amanu kunu ansar Allahi, kema kala Isa ibn Marijem al-Havarijin, men ansari ila Allah. Ovi koji vjerujete, budite pomagači Allahove vjeri, onako kako su učenici rekli kada Isa a.s. rekao, ko će me pomoći radi Allaha? Kala al-Havarijuna, nahnu ansaru Allah. Kaže učenici, mi ćemo te pomoći radi Allaha uzvišenom. Ko je, ko je pomogao poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Pomogli su ashabi radijallahu anhu međme'in i bili najodabranija i najbolja generacija kako uzvišen i spominje se bila. Kuntum hajre ummeti nuhriđat lin nasi. Te'murune bil ma'rufi wa tenhevne anil munkeri wa tu'minune billah. Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila na zemlji. Pozivate na dobro, odvraćate od zla i vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. A nama uzvišeni dalje braće na redio se bila Ja i halladina amenu tehullaha ve kunu me'asadikin. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite se onima koji su iskreni. Koji su iskreni radi Allahu anhum. Na njihovom, na tom putu, sljedeći poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je on preselio, ostala je zlatna generacija ashaba Allahu anhum i oni su preselili, ostale sljedeće generacije, ali se miri iz sunneta, braće, od srcima mu'mina osjeća i dan danas. Ko je ispravnog tevahida i vjerovanja, njemu miriše sunnet iz Medine i dan danas. Njemu miruši ispravan akidat iz Medine, iz Mekije i dan danas. Njemu miruši Allahova knjiga i u srcu voli. Najviše voli Allaha Azze o džel i zatim slijedi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To su odlike ispravni mumina i to je put na kojem mi inšallah treba da ustrajemo. I ako budemo na ovome putu, Allah uzvišeni će dati ponos i da će uspjeh vjernicima, bez obzira koliko ste ove skupine pratili, snimali, gledali i radili, bez obzira na sve to, Allah subhanahu wa ta'ala će dati uspjeh i bit će skupina koja će ostati pobjedonosna do sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od takvih. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Braćo, u slijedjenju ispravne generacije, do dana današnjeg, Allah subhanahu wa ta'ala je dao priliku i šta očekuju, braćo, oni koji hoće da ustraju na pravom putu. Mi smo upamtili generaciju u ovome vremenu, braćo, prije 20 godina, kad je po 5, 6, stotina i po hiljadu braće bilo na džuma namazima. I došli su nevjernici, ušli unutra, malo to raspetljali, ovi je pripomogli i te mesi razbili i danas braće jedan dobar dio nema. Da li je moguće uspjeti na pravom putu ako nisi ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala što kaže mi ebi mi e, sto posto. Nije moguće. Da li je moguće da uzmeš pomalo vjere i da se provlačiš? Ne može. Može da vjeruješ sto posto ili da budeš neuzbila da imaš osobinu licemjera ili da imaš osobine velikog griješnika, ali mora da vjeruješ to posao da bi te čekao uspjeh. A shabi radijallahu anhum jer su bili braći iskušani na pravom putu, jesu. Poslani sallallahu alaihi sallam mogao da digne ruke Allahu azze wa da kaže Allahu moj, zaštiti moja shabe. Ali su oni provjereni u vjerovanju, pa su proveli tri godine u izolaciji, braćo, u teškim iskušenjima. Jedan od shaba, kako se navodi u sviri, prenosi Kare, ništa nismo imali da jedemo. Ja sam načao koma devije kože koju sam istukao kamenom, samo da prođe kroz grlo, nema ništa. Ali su ostali čvrsti i ustrajni na Allahovom putu. Ubijeđeni da ih čeka, inša Allah, džennet i Allahov zadovoljstvo. Hoće li ovaj danas, braćo, uspjeti ako ne bude imao ovoga jahina? Wallahi, braće, neće. Bez obzira što je reka sjedlo u zemci s braće, gdje su danas? Je li dozvoljeno da neka skupina nevjernika uleti da se braća razlate? Ne smije se to desiti. Smio se desiti ovdje da on pošale dva špijuna i da kaže, eto sljedeće džume nema, braće. Što kada izgleda neko je bio? Ma te da ima 150, mi ćemo klanjati džumu. Te da ima 10 snajpera pored ove kuće, ponovo ima da klanja džumu. se računa da me ubije sad kad sađem s ja sam alhamdulillah, ja to i traži. Kaže, usliko neke, provjerio me neke, snimio me neka je, hoće da te ubije, pa ja i hoću to. Zašto? Pa to je Allahovo zadovoljstvo. Mi tražimo, ako ne tražimo šehadat, mi smo odmah zalutali u početku. Kako kaže gospodar moj, pomozi me na tvojoj uzvišenoj vjeri. A nije me uopšte briga kad ću ja biti ubijen. Hoću li ja umrijeti u postelji ako zanijetim šehadet, imat ću inšala i u postelji nagradu šehida. Ako me ubiju u mesidu, alhamdulillah. Ako me ubiju izvan, ponovo alhamdulillah. Jednog šeha isto kažu, šeha kad je pratite, pa ja hoću kad je da me prati. Pa kaže, ubiđete, pa ja i to hoću, kaže. Ja to istražim na lahom put. Šeju sama bil ladi, šta je braća tražio od ovih 20-30 godina džihada? Tražio ono što je dobio. Tražio šehadat i Allah uzvišeni mu dao. Od prilike svi velikani umjetno su braćo pali kao šehidi na lahom putu. Da smo mi bolji od njih? Nismo nego da čekaš i ti se šehadet na Allahovom putu ili bio u posteli ili na bimberu ili na bojnom polju, kažeš Alhamdulillah, Rabbil Alamin. I taj ponos ko je zadobio i koga osjeća braćo, mora da ga u svom srcu ljubomorno čuva i da, da čeka samo dan kada će Allah uzvišeni pomoći ove skupine i kada će oni poniženi ostati oni koji se borili i su prostavljali ovom jedinu. A pogledajte što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, radi našeg samog ustrajavanja i čvrstoći, kako prenosim na Hibban, na Hmetullah i Ali, kare poslani sallallahu alaihi sallam, bešir hadi il ummeti bi dini, wal rifati, wal nasri, wal tamkin. Kaže, obraduj ovaj ummet, donesi mu štuluk ovome ummetu, bi dini sa ispravnim vjerovanjem, jer Allah Azze ođele objavio ispravnu vjeru. Poslani sallallahu alaihi sallam je dostavio ispravnu i potpunu vjeru, braćo, Niko nema pravo u nju ništa da dodaje, niti da oduzima. I zato ovi mesili su dokaz tome da se vjera slijedi po Kur'anu i sunnetu, a ne po vlastitom nahođenju. Niti po nam je kako si zatekao dejedu ni ovoga ni onoga, nego onako kako je naučeno iz Kur'ana i sunneta. Kaže, obraduj ovaj umet bir rif'ati sa uzdignućem. Allah uzvišeni će uzdignut ovaj din. I ovaj din će, brate, ostati uzdignut do sudnjega dana blago onome ko ustraja, teško onome ko se suprostavi. Uzdignuća Allahove vjere će biti sa nama ili bez nas. Mi smo ovdje došli da sebe spasimo. Mi smo Allahovom voljom u ovim mjesecima da se izvučemo iz novotarija i gubljenja vremena. Mi smo u ovim mjesecima samo da budemo bliski Allahu subhanahu wa ta'ala. Da nemamo potrebe hodat braćo po kaburovima i vodati tražiti umrli deda da od njega pita šta ćeš kod Allaha zaraditi neudu billahi ta'ala. I što smo nedavno spominjali čak da odlaze ljudi i kaže daj mi za mog dedu nešto prouči i ovaj na teglu galon nauči jasin i dadne mu galon zavrne čekare nosi nakavor ispusti i naplati mu to. Je li to vraćo vjerovanje? Nije. Hoće li takva vjera biti uzdignuta? Neće. Nego će biti uzdignuti oni koji bdiju na Allahovom putu i čuvaju Kur'an i sunnet. Obraduj ovaj umet bin nasri sa jasnom pobjedom. Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao umetu pobjedu i ona će iz Allah doći. I kad uzvišen je sa zvila, Em hasibtu men tadhul al jannata wa lamma yatikum mathal alladhina khalaw min qablikum masadhum al ba'sa wa al dharra wa zulzilu hatta yaqul ar rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib zar vi mislite da ćete ući u džennet a da ne iskusite ono što su iskusili oni prije vas Nisu satirala i neimaštine, i bolesti, i gubljenje metaka, zemljotresi. Sve je satiralo. Dolazili su u takva teška stana da bi poslanik i oni koji vjeruju sa njim rekli kada će Allahova pomoć. Ela inna nasre Allahi karim. Eto Allahova pomoć je blizu. Jer poslaniku sallallahu alaihi sallam mislite da je bilo lako braće u izolaciji. Tri godina da gledaš djete maksima da nema šta da jede. Je bilo to lako? To su radili nevjernici. Zar nisu i ovdje povrati pravili lobe u kojima su ljudi umirali od gladi? Zar i danas ne prave smisleno smislali se da musliman ostane gladan? Ali jadnici ne znaju da se ruke Allahu dignu i Allah te obskrbi odakle se nisi ne nadu. I da mi mislimo da ćemo ući u džedne da ne iskusimo ove stvari, braćo, nije tako. Nego ćemo iskusiti isto tako i glad, i bolest, i neimaštinu, i gubljenje meta, ka života, Zemljotrese vidjeli smo i ovoj zemlji, braćo. Sve dok ne doživiš momenat kad kažeš gospodaru naš ti nas pomozi. Allahova pomoć je blizu, ali on uzvišeni hoće da iskuša roba, jel spreman na vjeri da umri, jel spreman na vjeri da bude gladan, jel spreman na putu Muhammeda sallallahu alaihi sallam da bude čvrst i ustrajan. Ako bude takav, inša Allah, sigurno da čeka pobjeda, ali je na nama zadaća da ustrajemo, Kad ćemo, braćo, ustrajati, ustrajat ćemo ako se budemo družili uz Allahovu knjigu, ako se budemo družili u sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ako budemo radili za Allahov din, ako budemo pomagali otvaranje mesjida, ako budemo radili na da'vi da se poziva Allahu subhanahu wa ta'ala, tada više Allah dolazi uspjeh. I dalje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, obradu evo, bitem ki, sa potpunim učvršćenjem na zemlji ovaj umet će inša Allah hoće ostati čvrsti ustrajan na Allahom putu do sudnjega dana. Da li to bilo krivom ušicima ili nevjernicima, komunistima i ostalim sortama teista, to nas uopšte ne interesuje. Mi se u ovoj zemlji isto nikom nećemo izvinjavati zbog našeg vjerovanja. Niti ćemo mi nekoga kaj izvini, ja pusti obrat. To nas ne interesuje, Boga. Tevhid je tebi Allah uzvišen dao u srce. Usadio ti iman i svjetlo tvoga imana sija. I ti si siguran, pre, kod Allaha uzvišao, imaš sigurnost, imaš obskrbu, imaš ponos, imaš diku. I šta hoćeš na tome putu? Kažeš, alhamdulillah, rabbil alim, ponos se to dignuto, pčela moraš hodat kod hoćeš. Da li to imaju braći ostali ljudi? i nemaju. Jedni se boje policije, drugi se boje vojske, treći se boje poslovođa i direktora, Četvrti se boji da se ne pomru od vladi. Peti se boji ako ne bude glas, odmah će umrti za izbora. Zar nije ovako? Jeste. Ko je samo siguran na Allahovom putu? Ellezina amenu, velem jelbisu imanahum bez dumin, ulajka lehum ul emnuvahum muhtedun. Oni koji ispravno vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa širkom, oni su sigurni. Pogledajte, Allah mu garantuje sigurnost i oni su upućeni. Koliko ima ispravan iman u svojim prsima? A da li može biti ispravan iman ako čovjek djeca čeka dan kada će pet sahata stajati samo da ubaci glasački listić u kuću, a nije bio na sabah? Ima taj sigurnost? Nema. Da je siguran Allah u obskrimu, ne bi on tamo bio. Priča brati to u maoči. Pogledajte kad Allah počasti braću. I to kaže, došlo na izborima jedan brat. Brat. I donio kutio na ramenu što si ti bolan došao kad je donio kutiju, zašta? Kad je za glasanje. Pa kad ja sam namjerno došao sam da vidim jesto ti. Pa kako te nije ti bolan, ja bi uzemlju propao od Da ti donesiješ kutiju na svojim leđima, da ljudi ubacuju listića unutra da glasa, da ne prijatelje protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ljude šetan prokleti prevari, opane mu iman obmane ga i priklone se od straha za sigurnost ili za obskrbu i ode tamo i nosi kutiju možda za 50 mara. I treba kod nje dežura čitav dan. Ali pogledajte ove koji su očistili svoje vjerovanje od širka i koji su sigurni i ubijeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala i upućeni. Znate li kako je kutiju vratio? Praznu. Ni Nijedan listić u nju nije ubačen u maloć. Zato? Zato što je zavutao s tom kutijom. A molim Allah da zaluta na drugim mjestima, ali narod neće to. Kad mu spomeneš vjerovanje teškomu, a kad mu dođe neki muđrim koji poziva suprotno Allahovom putu, kaže izgleda da ovaj pametan. Kako će biti pametan boriti se protiv Allaha subhanahu wa ta'ala? I mušići se zvali Ebu Džehla, Ebu Hakem. Kad došao poslani sallallahu alaihi sallam, kare on Ebu Džehla. Oni kare on je mudr, otac mudrosti, stavljamo nešto iz glave, izlazi, izlazi širk. Kad je došao poslanik, kada je samo kaže, on je buđehel, on je otac neznanja. I ovi danas koji za tebe tvrde ovako onako, to su velike neznalice. Imaju u privatnom životu koji su obični gubari. Ima i koji se ne umivaju ujutru i ne skidaju obuće, čita u noć u obuće, sjedi na poteli i ujutru izadlje na posao. To oni pričaju sami. Kad je držim dalinski na poteli u cipelama i nakon zaspiju i ustanem ujutru opet i opet na posao. Nije ni makovo. Nema ni namaza, ni pranja, ni čišćenja. Allah zna, nima večer je u putu nešto kupio. Nema životnu gora. Zato što nema vjeru. Zato kažemo, braću, malo smo odužili da mu halate, braću, da Allah oprosti ako smo onaj malo odužili, ali eto, hvala Allahu, vi imate sabora da čujemo i da bratski podijelimo ovo što imamo želju i ovo što se u glavi, što kare nalazi, da kažemo da budemo ustrani i čvrsti na Allahovom putu, da budemo postojani, i da se ne bojimo ničijeg prekora osim Allaha subhanahu wa ta'ala, da radimo na Allahom putu ustrajno i čvrsto i da budemo oni s kojima Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. A najveća naša želja Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Kad vidimo da se osipaju ljudi da mi više pomažemo Allahov din. I Allah je svjedom da vidimo da omladina braća ulazi u islam. Ima hvala Allahu i ovi deda koji će sutra na sudnjemu danu svjedočiti protiv ovi ostali koji kažu ne mogu ja pamtiti, ja sam ostario. Kako može pamtiti ovaj djet koji ima 70 godina, kako on pamti? Znate što pamti? Zato što mu je u srcu iman. Zato što voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što mu je draži i poslanik sallallahu je zemlje čitava porodica. Zato on pamti. I zato što je očistio vjerovanje. A ovaj ne pamti, Allah zna kako mu je stanje. Jer munafik i onaj koji teški griješi, griješni, buljeva slikeri ne rade dobro. Ne shvata ništa. I vidjeli se kad mu govoriš o vjeri, kar ja to ništa ne kontam. A zna oni šta se radi u Americi i u Rusiji, sve on to prati na vijestima. Ali, kad mu dva harfa sastavio, red ne znam ja koji je od ta dva, ova ili ona. Ne zna. Zato što unutra prljavo. Zato molim Allaha uzvišenog da nas učvrsti na pravom putu da nam dadne snage da pozivam ovaj narod, braćo. Zaista ovaj narod ne zna. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari snage da ustrajemo i da očuvamo ovo što smo stekli. I ovu blagodat koju nam se, na kojom nas je Allah uzvišen i počastio, da je nikad ne prenevjerimo do svoje smrti, braćo. Sa Allahom uzvišen se nije, braćo, igra. Kad ti Allah počasti i dadne povjerenje, dobro ga drži. Jer za koga se Allah subhanahu wa ta'ala rasredi teško njemu. Međutim, nama je žena da se dodvorimo, da se umilimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga dotiramo njegovim najljepšim imenima i svojstvima, da mu upućujemo dove, da mu činimo i badet, ne bi nas on uzvišen i zavolio. Najveća blagodat je da Allah voli roba. I zato je nama žele da nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, da radimo na njegovom uzvišenom putu, da se borimo, da se što više i mesedi, da ova dava krene istinski i čvrsto, i da nastavimo ustrano na Allahovom putu i da se na tom putu ničijeg prijekora ne bojimo. A oni koji hoće da razgovaraju o nečemu, neka prvo priznaju Kur'an od korice do korice i neka dođu na razgovor. Pa će vidjeti kako je Allah subhanahu wa ta'ala tamo opisao šije, kako je opisao munafike, kako je opisao nevjernike. Pa ako to prizna da je tako, razgovarat ćemo. A vidjet ćeš kako oni koji nisu spremni, kako brani. Na koga se braći odnose danas ajeti? Pogledajte sami u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže se od billah وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Kad im se kaže nemojte praviti fesad na zemlji, oni kažu mi uspostavljamo red. Ovi savjeti odnose na monafike, ko su ti? Zar nisu oni koji danas braćo prave nered i smutnju? Zove se Hamid, Suleiman i ovaj i javno propagira se kolonistički zakon i bori se protiv šarijeta. Zar nije to pravljanje nereda? Zar nisu šije proklete koji se ukivaju i pišu Islamska republika, pucaju na islami muslimane javno? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا Kad im se kaže vjerujte ko što pravi ljudi vjeruju, oni kažu zar, zar da vjerujemo onako kako bezumni vjeruju. A zar ne kažu za nas ponekad tako? Smatra da je bezumana, da je on uman zato što ima nekakvu titulu, ali se nalazi u skupini onih koji prave fesad na zemlji. I kad je došao Musa, ali se nam prokretom Firaunu, šta kaže prokret Firaunu, kako Allah uzvišeni onaj prenosi sa izbjela u Koranu, inni ahafu eju bezile dinekum au eju sile fil ardin fesad. Kad ja se bojim da vam neće Musa promijeniti vjeru i da neće posljedati fesad na zemlji. Gledajte ovo najveći Firaun, a i ovi dan su Firauni, boji se da neće Musa posijat vesad na zemlji. Mušnici kažu, bojimo se kad je došao Muhammed, kaže, poremeti će nam trgovinu, ne ide u džepove. Ovi danas kažu, bojimo se, kaže, ovi vehabi, a nešto se oni kaže, ba on se treba za sebe bojati. Zašto? Zato se bori protiv Allahovog dina. Bori se da se uguši ispravno vjerovanje. I on se, ko bi na kraju opljačko, sve što je mogo opljačkati. I na kraju se boji da ne bi neki brat, koga Allah subhanahu wa ta'ala pomogao da ne bi ko nekakav. Zna on da to nije tako, ali se on boji iz razloga što njemu ode solica. Jer braću inšallah sutra kad bude uspostavljena islamska država ovdje, a molim Allah da je što prije uspostavi, da je na našim rukama uspostavi ovdje. Znate zašto se oni boji? Zato što ono u toj državi ne bio ništa. Plaćao bi džiziju a sad ima veliku stolcu. Da ne bi on plaćao džizi, on će danas sve pomesti satr, samo da mu se stolca ne pomakne. A ko bi bio namjesnici u toj zemlji, bila bi braća. I veli da ne bi oni došli gor, bori se, ubija redom, ali ne mogu on bi ubiti Allahov din. Ne mogu ubiti iman u prsima. Mogu samo iskazati svoje nevjerovanje i tvoje neprijateljstvo prema islamu i muslimanima i tako propast. A braće će ostati iš Allah ustrani, Allah uzvišeni će pomoć svoj dini i učvrstiti ga na zemlji, pa makar njima to bilo krivo. I molim Allaha da pomogne islam muslimana na svakom dijelu da se vraća bore da Allahova riječ bude govorna. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala isto tako vraća da uništi nevjernike na svakom mjestu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da i u utjera. Amin. Molim Allaha azze wa da i fobije sve jednog do jednog. Amin. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islam muslimane u Somali, u Jemenu, u Kašmiru, u Burmi, u Čečeniji, u Afganistanu, u Siriji, u Palestini, u Iraku. Molim Allah da se napomene islam muslimane i ovdje u Bosni. Molim Allah da se ta'ala nas učvrsti na njegovom uzvišenom putu. Da spoji naša srca na istini da nam podari u stranu sa vjerovanju. Amin. Takulu lukavni hada, vas astaghfirullah li ili u lakum, fastakfiru, innehu, hu, hu, rahim.